Black Point, del Pat, Vamos a enseñarle mundo where get the best Henny con cranberry. Oh. I'm feeling so dirty. Baby, you a spaghetti. Let's go, I'm ready. Tírame por el Blackberry. What? Vámonos en el ferry. Be, Be happy. don't, worry. Yes. What I gotta beat this berry? what? Halle I ain't gonna call you strawberry. Porque tus nalgas se mueven como, como el Jerry. You so very pretty. A mí me encantan tus ojos, tus labios. Oye, Tony. Look at those berries. Why you give me Shelly Kelly, sí, really. Let's have a fight, so Mary. Cuando le bajé todos los pantalones estaban hairy. What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? puse mi code, Baja a pelarme pa' ponerme en flow. Atrás del dos suave, slow. Te lo voy a decir en inglés pa' que me entienda. You know, easy. One is this Marilyn Monroe. What the city Germany, I'm a disruptor Let's see a the with this one. Yo, ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo. Uh. Ya hágame el favor y hazme caso. Dímelo mal paso, pedazo por pedazo. Pa' yo ver si yo puedo entender. ¿Será francés? No, en inglés. ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez. What I gotta be this berry. What I gotta be this berry. What I gotta be this berry. What I gotta be this berry. ¿Qué es lo que significa what I be this berry? What I gotta be this berry. What I gotta be this berry. What I gotta be this berry. Excuse my accent, lo siento, o sea, I'm sorry. El 9 se llama Cherry, el Perry la pone crazy. Se pone a los Don y Jerry cuando maten hoja de blueberry. y le digo Grassonberry. What? What I gotta be this berry? What? What I gotta be this berry? What? para todas las berries de Latinoamérica y el mundo entero. Oh, yeah, I'm so de parte de Black yeah. Boy. Oh, yeah, uh, mm Sensato del patio. Uh -huh. hey, Let's go. Come on, here, Let's go. Dewsbury, andar pra Dewsbury, Ramos o Derek, andar on a Harry, on a, a, on. Andar bem Dewsbury, andar bem Dewsbury. Nossa, liga, mano.